Сталося так, що коли вони підходили до тресту, якраз виходили з будинку. І офіціант, не вагаючись, вказав на вас ось той товариш, він точно. Темно-жовті веснянки на чолі калабана світлішають, зливаються з кольором шкіри. Ми обоє якийсь час мовчимо. Момент для першого експромту я вибрав ніби вдало. Як він цікаво тепер триматиметься? І що? Що ви? Ну, голос його стає хрипким, переривається. Що ви хочете цим сказати? Запитання явно безглузде, щоб виграти час. Нічого відповідаю, крім того, що сказав. Власне, зараз я хочу вже не сказати, а запитати, чому ви, Якове Степановичу, приховали від мене те, що в понеділок допізно були разом з Дедурякою? Ви хіба самі не здогадуєтеся? Навіть уявити собі не можу. Щоб його смерть не кидала тіні на мене, щоб не плутували мене в цю прикру історію. Прикра історія. Явно не до речі пригадується фраза з анекдота. Ви чули у гаплика великі неприємності, він помер. Юридичною мовою, Якова Степановичу, це називається вводити слідчі органи в оману. Можливо, але куди ви поїхали з ресторану? перебуває його, де розпили ще пляшку горілки, яку взяли з собою. Я не пив, Антон забрав її собі. Я поїхав додому, пропонував його відвезти, але він не захотів, завівся вже там біля ресторану і залишився. Залишити такого п'яного хіба ж можна? А що я міг зробити? Просив його, мовляв, а він ні за що. Сам каже, доберуся не твоє діло. Все одно, але мало що з таким п'яним може статися. І сталося. Він скрушно хитає головою. Повірте, я вже хто знає, як картав себе за це. Якби довіз додому, то нічого не було б, принаймні того вечора. Так, він, значить, повірив, що я сприйняв ці його версії за істину. І зараз ми такої як правдоподібніше розвинути її. Отже, можна переходити до наступного експромту. Якове Степановичу, вже трохи знаючи вас, я просто уявити собі не можу, як ви могли кинути колегу в такому стані. Тим більше не просто колегу, а старого фронтового товариша, з яким воювали в одній роті. Розумію, що це Важко збагнути. Але повірте, умовляв його, як міг, та він, коли напивався, ставав страшенно впертим. Заглиблений у свою версію, він не помітив пастки, не зреагував на одну роту. До речі, ви, Якове Степановичу, приховали від мене не тільки те, що були з бідолякою в ресторані в його останній вечір, а й те, що служили з ним разом під час війни. В одній автоматній роті. Що? Звідки ви таке взяли? З архіву Міністерства оборони. І то в архіві зберігається поіменний склад усіх рот? Він недовірливо примружує око. Виходить, зберігається. Що ж, коли папери свідчать, то, може, і служили в одній роті, Та що з того? Невже ви могли тоді не знати, дідуряку? товариша по роті. З вигляду, може, й знав тоді, але минуло стільки років. Ви, наприклад, певні, що відразу впізнали б на вулиці е, вашого, скажімо, однокласника, якого не бачили 20 років. Одразу, можливо, і не впізнав би. Коли розговорилися б, то згадав би безумовно. Та зрештою, це так принагідно. Повернімося до дедуряки. Отже, ви кажете, залишили його біля ресторану в Жалехові, самі поїхали додому. Якою дорогою поверталися? Ну, якою? Шукалівським шосе? Правильно, це ми встановили. Тільки ніяк не могли зрозуміти, яким чином він без машини зумів наздогнати вас на шосе, а точніше, у тому самому місці, де на нього наїхав москвич. Він розгублено кліпає очима за димчастими скельцями окулярів. Не доганяв, не знаю. Незаперечно встановлено, що в момент наїзду.